Moi qui fais la vibe avec mon mec, j'ai pas de temps à perdre dans des prises de tête. Pourquoi tu m'observes Pourquoi tu me regardes Tu veux mon mec ou quoi Je te mets en garde, on touche pas ça, on baisse les yeux. T'as cru que t'avais des style dans ton pot de pêche bleu Mais meufs, j'ai le même, on a toutes le même. Car on va toutes sur une chez HM. Eh, je je suis pas une bombe latine, Nick, je suis pas une blonde platine. Check, tu veux pas que je t'égratine. Tu galères, ben viens, je te présente le DJ derrière les platines. Je suis pas une bombe Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime. Non, non, non, non. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Non, non, non, non. J'suis, j'suis pas tu à ce qu'on me saoule. DJ, y'a de la foule donc mes noix sont de fou. Pourquoi tu fais genre, je te vois venir avec tes belles jambes, tu crois tout permis, mais baisse les yeux. Trouve-toi un autre mec que c'est mieux, laisse tomber le mien sérieux. Rien que tu ris, rien que tu teases, rien que tu te prends pour Ali Y Y'a trop de coquines, trop de balles, copines de stars qui se la pètent entre copines. Trop de minettes qui veulent se faire remarquer, trop de fillettes qui font les belles à peine débarquer. Moi, je suis pas une bombe latine. moi qui fais la vibes avec mon mec. suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que Non, non, non, non. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer vibes avec ce que Non, non, non, non. J'suis, j'suis pas du mal à ce qu'on me prenne la tête, non. Ni du mal à ce qu'on drague mon mec. Tu connais ni mon histoire, ni mes problèmes. Cherche-toi un motard ou un mec open. Fais pas le mannequin. J'imagine déjà à la tête que tu dois avoir le matin. Donc reste sage, ne me teste pas. Laisse-moi kiffer la vibe, ne me stresse pas. Tu fais la meuf in, mais nous on le sait que t'as pompé ton style sur Beyoncé. suis pas une bombe mais moi le DJ passe mon vinyle sur ses platines. Je suis pas une bombe latine, ni une bombe platine, DJ. Je suis pas une bombe latine, ni une bombe platine, DJ. Laisse-moi kiffer la vibes avec Je pas bombe latine, une bombe Je suis pas une j'ai platine, DJ. Je suis pas une une bombe Je laisse-moi kiffer la vibes avec Je bombe latine,